ऐं माण्हुनि लाइ पंहिंजे गल यानी मुंहं में घुंड न विझ ऐं ज़मीन में आकड़ सां न घुम बेशक अलाह सभु कंहिं हठीले वॾाई कंदड़ खे दोस्त न रखंदो आहे